الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا Braće, vi ćete meni pomoći da se orijentišemo, znači dok li smo stigli prošli put. Jesmo počeli govoriti o tome da, a? da je tekfir mušika koji je zasnovan dokazu iz Kur'ana i sundeta ja, na jasnom dokazu da je to jedna od osnova vjeri. Tako? Pričali smo o tome. Tako. Pa smo govorili da onaj ko znači tekfiri nekoga ko se pripisuje ovom umetu a na osnovu dokaza iz Kur'ana i sunneta na osnovu jasnog dokaza i na osnovu znači jasnog viđenja kufra kod nekog. Je tako? Znači treba dvije stvari da se ispuni. Da bi tekfir bio ispravan. Jeste da imaš jasan dokaz iz Korana i Sunneta i drugo da je jasno dokazano da je taj i taj ili neko počinio to dijelo koje se spominje u Koranu i Sunnetu da je od, da je od širka i kufra. Je tako? E takav tekfir je onda šta? Jedna od najvećih šta? osnova ove vjere i temelja ove vjere. I jedna od najvećih stvari koja uzdiže ovu vjeru, suzbija širki kuf. je tako? I uzdiže, i uzdiže tevhid. Dobro, o tome smo govorili, je tako? Govorili smo šta znači značenje, šta je u tom smislu, šta znači kufru ta guta spominjali. Pa smo rekli da kufru taguta znači da ga se odrekneš. I da vjeriš da je to batila, tako. To što se obožava i čem se ibadet čini i čem se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svejedno bio to džin ili ins ili čovjek ili drvo ili kamen šta god bilo, tako. I da svjedočiš da je to kufr i zabluda i da ga mrziš makar bio tvoj babo ili tvoj vrat. A oni koji kažu la ilaha illallah, a kažu što se tiče mušrika i širka i taguta, to nas ne interesuje. Ne Nemamo mi sa njima ništa, je tako? Nećemo mi njima da se suprostavljamo. Šta oni? Oni poriču, oni lažu kad kažu la ilaha illallah. Je tako? I nisu povjerovali u Allaha kako treba i nisu učinili kufru taguta kako kako treba da se učini. Je tako? Jer prošli put smo rekli, jesmo o tome govorili, kad sam ovdje rekao šta, da vjerovati treba u Allaha, a učiniti kufra u taguta, kako? Znači, kao što je rekao ovdje onaj šej, Uh, eh, eh, Abdullah ibn Abdurrahman je tako? Evo Batin kaže nemoj misli da si ušao u islam nego moraš da ih mrziš jel tako i da mrziš onoga koji ih voli i ja sam ovdje prošli put rekao i da ih psuješ jel tako pa, pa je to nekim ljudima za zaparalo uši čuje kakva je to akida učimo se akidi u kojoj moraš nekoga psovat jel tako ali ovdje psuješ u arapskom značenju riječi jel tako psuješ a ne u u smislu našeg vulgarnog izražavanja, ali tako? Svakako ono što je vulgarno, što ne priliči nikada, ni u kakvoj situaciji da prijeđe preko našeg jezika. Je li tako? Jest, znači to ne priliči nikako. Nego ovdje kad kažemo psuješ, da ga psuješ, znači da ga spominješ u pogrodnom kontekstu, da nikad o njemu lijepo nikako mišljenje nemaš, da, da znaš da je, da je tagut, da ga se odričeš, da znate na što se misli, je li tako? Da da ga ružiš i u ružnom kontekstu uvijek spominješ i da izražavaš svoje neprijateljstvo prema njem. Pa smo to uz Allahu... Jes, znači to je reagovanje i negodovanje na, na to što je on tagut. Je li tako? Na taj način da negodiš, da izražavaš neprijateljstvo i tako da. Dobro, i citirali smo ajete inna bura'a minkum ima ta'buduna min dunillahi mi se odrećemo vas i onoga čemu vi ibadetite mimo Allaha subhanahu wa ta'ala wala وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا نِنِي عَبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mi smo svakom umetu, i ovo je ibret, braću, ibret, svakom umetu poslali Rasula radi čega? Da u Allaha vjerujete da se klonite taguta. Braćo, da u Allaha vjerujete da se klonite taguta, znači sažetak poslanstva svih poslanika sažetak poslanstva svih poslanika, smisa oslanja svih poslanika, svim ummetima, nije samo ovom umetu, znači uvijek aktuelno, najaktuelnije pitanje, vjerova Allaha i kufru tagut. Svatate li sad težinu toga? Pa oni koji se poigravaju sa ovim, šta? Poigravaju se sa svojom vjerom. I koji hoće da zanemare ovo, šta u stvari? zanemaruju svoj din, a naš din, naš iman, naša vjera je nešto što najžešće treba insan da čuva i zašto posebno treba da bude stražar čitavog života. Ne bi ga Allah počastio da preseli na din. ali sam čuo, znači, tijeći, ko sam ja da ljudima kažem da su kafiri da su mušnici. Jes počinio djelo kufra ili djelo širka. Ali ja neću da nikad da je kafir. To ponašanje nije... Ja, to upravo o tome govori. Znači, to se može reći znači da je neko djelo djelo je širka ili kufra, je tako? A da ga nećemo tekfiriti dok mu ne iznesemo dokaz. Jel tako? Ako se radi o nekim pitanjem o, koji, o kojima se razlišu ehlu sunne sa novotarima i tako dalje, o nekim detaljnim pitanjima gdje dokazi nisu tako onaj jasni i doslovni, jel tako? Gdje može biti skriveno da insan ne zna za te dokaze, jel tako? A gdje su jasna, krupna pitanja velikog širka, jel tako? I insan, znači, nije u tome onaj džahil i tako dalje. I zna dokaze za to, zna jasne, konkretne dokaze. I zna se znači da je, da je poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem upravo došlo radi zabrane tog širka. Šta? ovde nema ima ibreta. Znači, ne smije se tako uopšte govoriti i nastupati. Ko sam ja i šta sam ja? U stvari, ne mora ni reći ja, ne tekfirimo mi nikoga kao ja. Jel tako? Nije došao tekfir nikome kao nusret kad protekfirio, nego šerijat ga tekfir. Tekfir ga Allah subhanahu wa ta'ala i Resul sallallahu alaihi sallam. Tekfir ga dokazi Kur'ana i sunneta. I mi smo samo stisli petlju da te dokaze šta? Pročitamo. Jel tako? I onda su ljudi ukomili na nas. Znači nije to nije to ništa iz našeg džepa svak, ispred svih je nas je Allahova knjiga. Nek svako pročita, nek vidi jesmo mi šta potvorili na Allaha, slagali na Resula sallahu alaihi sallam, na ulemu umeta. Jesmo li iznijeli, jesmo šta podvalili, krivo preveli, nategnuli nešto nama drago da tekfirimo ljude ili je ovo neka naša strast, neki naš cejf ili šta je ovo. Svako može da se, da se uvjeri. Ko se uvjeri u to, nek iznese slobodno te dokaze i nek svim ljudima to objasni. Je tako? Da smo mi od te sorte, je tako? Da ljudima podvaljujemo, da. Prvo nek Tako. A pa nek nas nauči, nek nas ispravi. Dobro. E sad, rekli smo znači da se ne smije sumnjati u kufr kafira ne smije se sumnjati u kufr kafira. Međutim, sumnja u kufur kafira nije uvijek istog stepena. Nekad je ne tekfiriti kafira kufur. Je tako? A nekad nije, nekad je ispod ispod toga. Je tako? Tekfiriti kafira općenito. Mušrike smatrat nevjernicom općenito, to je osnova vjeri. To je od značenja ilaha illallah, je tako? Međutim, kad dođe pojedinac u pitanje, onda je to često i čtihad i to je, ako neće da ga tekfiri, pored jasnog njegovog kufra, to je stvar koja izvodi izvjeri. Jedna od stvari koja izvodi izvjeri. Pa kaže ših Mohamed ibn Abdullahab, rahimahullah, u svom krat, u svojoj kratkoj risali deset stvari koje izvodi izvjeri. Kaže, treća stvar koja izvodi izvjeri, kone tekfiri mušrike, Jel tako? Mušrike. Pa nije ovdje rečeno nekog pojedinačnog mušrika, nego mušrike na tekfiri. Ili sumnja u njihov kufr, ili smatra ispravnim njihov medheb. Kafir je. Znači, nevjerovao je ko ne tekfiri mušrike. Pa kaže isto tako, rahimahullah, zaista murtedi su se razišli u svom riddetu. Koji murtedi? Nakon smrti Rasula sallallahu alaihi sallam. Zaista su se murtedi razišli u svom ridetu nakon smrti Rasula sallallahu alaihi sallam. Pa neki su tjerali ulaž i negirali Rasula sallallahu alaihi sallam i vratili se obožavanju idola. Ibadet idolima. Vratili se u širk onaj prije. Džahilijetski. I rekoše da je bio poslanik ne bi umro drugi su ostali na dva šehadeta. Je tako? Svjedočili su la ilaha illallah i Muhammedu Rasulullah, ali su usto vjerovali da je i Musejlama poslanik. Je tako? Misleći da je poslanik sallallahu alaihi wasallam njega oporučio ili ga sa sobom, znači podijelio sa njim svoje poslanstvo, je tako? Zašto? Zato što je Musejlama doveo svjedoke jake svjedoke. Jedan od njegovih svjedoka koji je svjedočio njemu da je poslanik je bio pisar objave kod Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I zvao se Ređar. Znači, braću, ovu uzmite i vrat. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava ljude kako on hoće. Musejlama je došao i doveo, evo, pisar objave, pisao objavu kod Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jesam li ja poslanik sa Muhammedom? Jes. Svjedoči pred ljudem. Tako da vi ne mislite da je to bilo to nešto. Fitno je to bilo, žestoke. I uvijek je mu'minima fitna žestoke. Nemojte misliti da Allah neće dobro, dobro isprobati svakog od nas na ovom dinu je doveo svjedoke, ali tako? Pa su mnogi ljudi njemu povije, povjerovali. Pored svega ovoga, sva lema se složila da su oni svi murtedi. Makar bi, ne znali. Makar to učinili iz neznanja. Pa kogod je posumnjao njihov riddet, i on je kafir. Znači bio je izma svih ashaba, je li tako? da se ide u borbu protiv njih i da su murtede. I zato se ovi ratovi zovu šta? Ratovi riddeta, ratovi protiv odmetnika. Odmetnika od islama. Isto tako kaže, rahimahullah, ko? Šehekul islamu, Muhammed ibn abduluhab. Šta ima ljepše od onoga što je rekao jedan čovjek iz pustinje kad je došao i odsio kod nas i slušao nešto o islamu kod nas? Pa zatim je rekao, ja svjedočim da smo mi nevjernici. Znači on i oni koji stanuju u pustinjama. Nežda, je li tako? I svjedočim da je Motawa, znači njihov hođa, što bi mi rekli. I svjedočim da je naš hođa koji nas naziva muslimanima kafir. Tako je rekao. Kad je čuo šta je din, šta je islam, šta je rekao? mi smo kafiri. I ona je hođa što nas naziva muslimanima i oni kafiri. Što je ovo ovdje naveo u kontekstu šta? Kone tekfiri kafira. Kone tekfiri kafira. Nakon njegovu očitu kako kufar. Kaže šehe Ebu Batin, rahimahullah, svi muslimani su se složili. Iđma muslimana. Mi kad kažemo iđma muslimana, mi govorimo punim ustima. To nam je dokaz u dinu, jel tako? Kur'an, sunnet i iđma, to je dokaz u dinu. Ko odbije iđma, mi ga tekfirimo, jel tako? Nevjerniki. Jel tako? Da bi neki intelektubci otvoreno na televiziji neku roći rekli šta? Iđma, to je jedno jedno umlje, to je neprihvatljivo. Zamislite koji je to um i mentalni skop. Totalni sekularistički mentalni sklop i um. Nešto što je jako. On znači uopšte nije sposoban razmišljati kao muslima. Razumijete? Znači on je odgojen i njegov mentalni sklop je sekularistički. On uopšte ne može, nema, ne može dokučiti s one strane što znači muslima. Za njega je šta? Iđma jednoumlje. Neprihvatljiva stvar. La haula wala kuvvata I kome sve dopusti da priča o islamu? Da Allah sačuva. Pa kaže, iđma je muslimana, kaže še Ebu Betin, rahmehullah, iđma muslimana je, šta? Da je kafir onaj ko ne tekfiri židove i kršće. Iđma. Iđma, braći. Znači, nema razilaženja tu. Kogod ne tekfiri židove i kršćane, kafir. A vi znate onaj što je si kandidovo za rejsa da ne tekfiri židove i kršćane kako će kad je naučio islam od Miroljubo Jeftića, tako, i Darka onaj, Tanaskovića i ostalih srpskih ideologa sa Beogradske akademije nauka koji su smislili ove, ove genocide i ratove protiv islama. Što to je? E, on ti je taj ili sumnja u njihov kufr. O tako? Složili se svi muslimani ko ne smata židovi, kršćani, kafirima i nevjericima ili sumnja u njihov kufr da je on kafir. Je tako? A mi znamo da je većina njih židova i kršćana da su neznalice. Je tako? Pa ipak su oni sa nevjernici. Nije im neznanje nikakvo opravdanje. Kaže šejh, šejhul islam, rahimahullah ta'ala, kaže ko psuje ashabe, opet psuje, grdi, ruži, je tako, proklinje, ashabe ridvanullahi alejhim, ili nekog od i još usto tvrdi da je Alija ilah, ili da je poslanik, da je Alija poslanik, ili da je Džibril pogriješio, nema nikakve sumnje u kufru ovoga čak šta više, ni u kufru onoga ko zastane u tekfiru ovakvog. Znači, ko se dvom je ovaj, ovaj vaki kjavir ili nije, i on je odmah kjavir. Ne smiješ se dvom i tako ovoga. Pa kaže isto tako. Kogod tvrdi da su ashabi Ridvanullah i Anim se odmetli od vjerije nakon smrti Rasula Sallaha Osim malog broja njih koji se mogu nabrojati na desetak i nešto ljudi ili da su oni fasici, nema sumnje u njegov kufr. Čak šta više ko sumnja u njegov kufr i on je kafir. Vidite kad je kufr, znači kad je jasan nečiji kufr, nakon toga ko sumnja ili neće da ga tekfiri, šta? I on je sa njim. Kaže šeha Brahman, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab, znači sin šeha Muhammad ibn Abdul Wahaba, kaže, rekao je šehu l-Islam ibn Taymih, prenoseći od Muhammad ibn Sahnona jednog od imama u Malikijskom mezhebu, od učenika imama Malika, kaže, složila se sva ulema da onaj ko grdi Rasula sallallahu alaihi sallam da je kafir da je njegova presuda kod imama da se ubije. Ako sumnja u njegov kufr i on je kafir. Praću, ko pogrdno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam kafir. I ko sumnja u njegov kufr kafir. A kod nas ovdje raspravlja ko grdi i psuje Allaha. I to nije grdi i psuje u pogrdnom kontestu da ga spomeni nego na najvulgarniji način koga psuje jel kjahir nije to ovdje kod nas neki raspravi. A mi kažemo kogod sumnja u njegov kufr je ne kjahir. Pa sudite Pa sudite Kaže isto tako šehr samim temije kogod ispovijeda neku drugu vjeru mimo islama. Je tako? Ili sumnja u njihov kufr, neku drugu vjeru mimo islama, sumnja u kufr njihov, kaže i on je kafir. To je moj telefon, ja ću poslije usta da ga... Ne. Nekak se... Ne smeta, nije ružno. Ona. kaže što se tiče onih koji kažu koji izgovara dva šehadeta ne smije se tekfirit mi im kažemo i ti sam moraš prekršiti to svoje pravilo kogod je šta izgovara dva šehadeta oni kažu ne smiješ ga tekvi tekfirit a mi im kažemo i vi morate ga tekfirit jel tako I ne možeš ustrojati na tome da ne tekfiriš onoga koji izgovara šehadet. Je tako? Zašto? Zato što i vi ćete reći onaj ko negira proživljenje. Je li kafir? Morate reći da je kafir. Džaba izgovara čovjek dva šehadeta, ali negira proživljenje. Je li kafir? Moraju reći da je kafir. Je li tako? Ili sumnja u proživljenje uz izgovaranje šehadeta. Ili uz izgovaranje šehadeta negira poslanstvo nekog od poslanika koji je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi. Ili kaže zinaluk je halal i nešto tome slično. Ne mislim da će iko zastati u, tekfiru takvoga. Je tako? Osim i nađije, je tako? Ali u tom slučaju, šta je? jel tako? Znači ovi koji pametuju i kažu ne smije se tekfiriti onaj ko kaže la ilaha illallah, oni sami moraju tekfiriti onoga ko kaže la ilaha illallah ako učini nešto od ovih stvari stvari, jel tako? O halal je ono što je Allah zabra, zabranio ili o haram je ono što je Allah dozvolio dozvolio. Pa kaže ko kaže ko izgovori dva šehadeta ne šteti mu ništa sa ta dva šehadeta, jel tako? Ne možemo ništa naštetiti sa ta dva šehadeta, je tako? Ili kaže, ko izgovori šehadet, klanja i posti, ne smije se tekfiriti. Makar ibadet čine nekome drugom, takav je kafir. Ako se kaže da čovjek zato što ima šehadet i zato što klanja i posti, ne smije se tekfirit, makar širk činio i makar ibadet činio još nekome drugom ima Allaha i takav je kafir ako sumnja njegov kufr i on je kafir. Zašto? Zato što onaj ko ovo kaže, on tjera ulaže Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi wa sallam i iđma svi muslimana. Je tako? A tekstovi Kur'ana i sunneta su brojni po ovom pitanju. Uz nedvosmisleni iđma svih muslimana i nema nikakve sumnje ko ima imalo pojma o dinu islamu. Je tako? Kaže Kadi Jad u svojoj knjizi Ešifa. Šta je od govora kufr? Kaže. U svakom govoru u kojem se negira rububijet ili jednoća Allahu subhanahu wa ta'ala ili se potvrđuje ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili uza Allaha subhanahu wa ta'ala svaki taj govor je kufr. Svako ko kaže, sve dok nije rekao oni koji čine širku i badetu, jel tako, idolima i kipovima, ili nekim melecima, ili šeitanima, ili suncu, ili zvijezdama, ili vatri, ili bilo kome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od mušrika Araba, ili mušrika Indije i Sudana i drugih, sve dok nije rekao, ili vjeruju da ima neki drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili neko drugi ko upravlja sve svemiru mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sve je ovo kufr po iđmamu svih muslimana. Pa kaže, pogledaj kako prenosi iđma muslimana za kufr onoga ko čini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od meleka i drugi. I ovo je vrlo jasno. A tekstovi Kur'ana i sunneta su brojni. Pa ko kaže, onaj ko dođe sa dva šehadeta, ima dva se šehadeta, klanja i posti, nije ga džajiz tekfiriti, makar ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nekome drugom, taj je kafir. I ko sumnja u njegov kufr, i on je kafir. Sve na kraju nije rekao, to je zato što on negira, odnosno tjera ulaž Allaha subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi sallam i iđma svih muslimana. Jeste razumili, braći? Eh, to vam je kone tekfiri kafira i oni kafir. Na ovo se svodi. Na ovo se svodi neki su razumeli šta ko ne tekfir onoga koga ja protekfirim i on je kafir. Tako su to neki razumeli. A? Da je Allah u puti. Ja bi samo da sam zaboravio onaj telefon tamo. Kad je čovjek, kad čovjek ima uzr ako ne tekfiri kafira? Kad je opravdan? Kad ima... Ja, kad je opravdan neko ako ne tekfiri kafir. Kaže še Muhammed ibn Abdullaha u svom pismu nekim ljudima kojima je iznosio dokaze. Pa kaže mojoj braći Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tako. Kaže mojoj braći Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nakon toga ono što ste spomenuli od govora šehhul islama, misli se im Temi, tako, da onaj ko negira tako, tako, a uspostavljen je protiv njega dokaz i da vi sumnjate u ove tagute i njihove sljedbenike, da li je protiv njih uspostavljen dokaz ili nije, pa to je stvarno čudo. Što hoće da kažem? Oni spominju govor šehhul islama ko uradi tako, tako, tako, a, a ni a nije, znači, ili, a uspostavljen nad njim dokaz. Pa onda na osnovu toga oni kažu, e, ovi taguti i njihovi sljedbenici, da li je nad njima uspostavljen dokaz ili nije? Jel' tako? Kaže, pa ovo je stvarno čudo što se vi pitate uopšte oko toga. Kako možete sumnjati u to, a ja sam vam to već objasnio više puta. Ja sam to, znači, već nekoliko puta objasnio onaj nad kim nije uspostavljen dokaz, to je onaj koji je tek prihvatio islam, ili onaj koji je odrastao u pustinji daleko od civilizacije. Ili je to neko skriveno pitanje. Je tako? Manje jasno pitanje. Je tako? Pa neće učiniti kufr u tom slučaju i nije kafir u tom slučaju ko to učini dok se ne upohne ne upozna dok mu se ne iznesu do, dokaz. A što se tiče osnova ove vjeri, koje je Allah jasno objasnio i uspostavio u svojoj knjizi, pa Allahu dokaz je kur, Kur'an. Pa dok god je došao Kur'an, došao mu je do dokaz. Čim je čuo Kur'an i zna da je to Kur'an, došao mu je do dokaz. Nego, vama je u osnovi nejasno. Zato što vi ne pravite razliku između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. Zato što većina kafira i munafika od muslimana ne razumiju Allahove dokaze iako su oni protiv njih usposta, uspostavljeni. A tako? Protiv ljudi je dokaz uspo, uspostavljen, ali oni dokaz ne, ra, ne razumiju u smislu, ne dokučuju, ne shvataju, ne znaju, razumije oni značenje jezičko i sve to, ali ne shvataju, nije, nije, jest, nisu to shvatili, je tako? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u tom pogledu, am tahsebu anna ektarahum jesme'una au ja'qilun. Zar ti misliš da većina njih čuje ili razumije? Inhum illa kel an'am oni nisu ništa drugo osim kao stok velhum adallu sabil čak što više oni su još više za, zalutali od stoki znači šta većina kafira i munafika u osnovi ne razumije dokaz ali je dokaz protiv njih uspo, uspostavljen ali oni zbog svog kufra i nifaka ne mogu to da skonte ne shvataju razumijete pa ako vam je to nejasno dalje kažem uspostavljanje dokaza je nešto, je li tako? Dolazak dokaza, uspostavljanje dokaza, je li tako, je nešto i to je došlo do njih i uspostavljanje dokaz protiv njih. A njihovo razumijevanje dokaza to je sasvim neka, nešto drugo. Je li tako? A njihov kufr je sa dolaskom dokaza do, do njih. Makar ga ne razu... Ne razumijeli. Makar ga ne razumijeli ne razumije. Pa ako vam je to nejasno, pogledajte u riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem o Haridžijama. Ako vam je to nejasno, pogledajte kako to. Došao dokaz do njih, a oni ne razumiju, al kaže, kufri je njihov po dolasku dokaza do njih. Tako, pogledajte, ako to ne svatate, pogledajte riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem o Haridžijama. Šta kaže za Haridžije? Ejnama lakito muhum faktuluhum, gdje god ih sretnete, ubijajte šeru katla tahta edime sema, to su najgore, najgori ubijeni pod nebeskim svodom. O kome govori? O Haridijem. A to su ljudi u vrijeme ashaba. Din učili od ashaba. Ashabi su svoj namaz omalovažavali sprem njihovog namaza. Svatati? Pa šta ih je izvjelo izvjeri? da budu najgori, gdje god se sretnu da se ubije. Šta ih je izvjel? Nerazumije. Nerazumijevanje. Dokaze se uspostavljene protiv njih, ali oni ih nisu razu... razumijeli braću. Svatad. Nisu razumijeli dokaze i šta još? Njihovo, znači, pretjerivanje njihovo protjerivanje u vjeri i njihovi čtihad, iako su oni mislili da su pokorni Allah subhanahu wa ta'ala. A dokaze su protiv njih uspostavljene, ali oni dokaze nisu razu, razumijeli. Isto tako, Ali radijallahu an je ubio one koji su vjerovali u njega. I tu spalio ih vatrom. Iako su oni bili učenica sahaba. Iako su oni se mnogo ibadat činili, tako. Iako su prednjačili u namazu i postu. I oni su mislili da su na isti, na istinu. To šta su oni mislili, ima li ibrata tu ikako? Oni su mislili da su na istini, ali šta vrijedi to? Jel tako? Isto tako, iđma selefa, da se tekfire ekstremne kaderije. Koji su ekstremne kaderije? Koji negiraju Allahovo zna pređašnje znanje, da Allah unaprijed sve zna, jel tako? I drugi, Iako su ovi ljudi bili šta? Žestoki u ibadetu, je tako? Iako su ovi ljudi mislili za sebe da su na, istini, na istini, je tako? I niko od Selefa se nije dvomio u njihovom tekfiru. Zbog čega? Da kaže, pa nisu ljudi razumijeli. Niko nije tako rekao. Ni Abdullah ibn Omar, kad su mu ovi došli, rekli, kod nas ima ljudi, kažu da Allah ne zna unaprijed sve, Nije Abdullah ibn Omer rekao, pa dobro, ljudi, oni misle da su na istini, znaš, oni su to pogrešno razumili, devi sa njima nije, nego recite im da Abdullah ibn Omer ne ima ništa sa njima i da ih se odriče. Razumijete? Znači, odmah se odreku. Zašto? Zato što svi ovi koji smo nabrojali u suštini, oni ne, razu, ne razumiju. Ali nikome od njih to što ne razumiju nije opravda. Nikome to nije opravdanje. Pa kad to znaš i kad znaš vaše stanje, onda znate da to vaše stanje kufr. Pa im kaže, ljudi i badet čine tagutima i suprostavljaju se i neprijatelji su islama i tvrde da je ono na čemu su oni istine da to nije ridet. Je tako? i vi tvrdite da oni nisu na ridetu zato što ne razumiju. Sve je ovo jasno. Na kraju kaže šta? Sve je ovo jasno. I još očiti od ovoga što sam prije spomenuo je ono, je tako, ili najočitije od ovoga što sam prije spomenuo je ono što je Alija spalio one koji su njeg vjerovali. A ono što vi tražite od mene da vam pošaljem govor iz šafijskog mezheba, nije moguće vama poslati nešto više od ovoga što sam vam već posla, poslao. Pa ako pored ovoga imate neki primjedvi i nerazumijevanja, onda se ukrenite Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu dove upućujte ne bili te nejasnoće od vas otklonio. Wassalamu alaikum. ako vi tražite još nešto, onda ne, nije moguće da vam neko pošalje nešto više od ovoga što sam vam već rekao, ali vi, Allah, na seždu, da vam te šube, jel tako, otkloni i da budete na jasnoj stvari. Ja. I oni govore svaki ajet, jel tako? Gdje Allah subhanahu wa ta'ala šta? وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُمْ Da Allah zna da u njima ima kako hajra, dao bi im da čuju. وَلَوْ أَسْمَعُمْ Čak i kad bi dao da čuju, لَوَلَّوْ وَهُمْ مُعَرِدُمْ Oni bi se sigurno odkrenuli, je tako? Ukrenuli bi se i odmetnuli se. Alikum selam, rahmatullahi wabarakatuh. Koliko ima djeci? Pa kogod, kaže dalje šeji Abdurrahman, šeji Abdullah ibn Abdurrahman, evo Batin, kaže kogod tvrdi da je neko učinio kufr radi tevila i čtihadom ili greškom ili slijeđenjem ili iz neznanja da je opravdan, taj se suprostavlja Kur'anu i sunnetu i iđmao bez ikakve sumnje on sam mora narušiti tu svoju osnovu koju je postavio. Je tako? Da su učinili ovo sa opravdanjem nekim. Jer kad bi ustrajao da ovako neko čini kufr i da je opravdan, sam bi na kraju morao učiniti kufr. Kako? Tako ako bi, na primjer, posumnjao ili zastao u tekfiru onoga ko sumnja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Je tako? Neko sumnja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kaže, a tu istorija, je li to bilo, šta li je to, to? Ha? Može li ovo biti iz neznanja? Ha? Iz, da je opravdan nekim tevilom, da je nešto, ili taklidom nekim, da je opravdan, ne može. Ha? ne može biti ničim opravdan. Kogod ovo posumnja, gotovo. Iako je ovdje navedena kao sumnja, je tako sumnja, nešto što nije vanjska stvar zbog koje se vanjski uspostavlja tekfir, je tako? Ali ako izrazi tu sumnju, uspostavio je, znači, dokaz protiv sebe. Sve še, Mohamed ibn Abdul Latif, ko čini dijela širka koja se čini kod kaburova i slavi proslave koji se proslavljaju na tim kaburovima. Misli se ajad, bajrame. Misli se našto. Id je ono što se stalno pona, ponavlja. Znači stalno u isto vrijeme na određenim kaburovima prave određene ceremonijale. Najočitiji primjer kod nas Ajvatovica, je li tako? Ajvatovica, na kaburovima, znači gdje se čini širk. Pa kaže, šta je sa njima? Kaže on, odgovor je tražeći pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala sljedeći, znaj da ova djela, da su ona od vjere džahilijetske. Koje džahilijetske vjere? Mušiške, je li tako? Ovo je vjera džahilijetska radi koje je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Rasula sallallahu alaihi wa sallam da je ospori i da je ukloni. I da izbriše sve tragove tog džahilijeta. Zašto? Zato što je to širk, veliki širk, na koje upućuju jasni ajeti iz Kur'ana. Znači, ajat muhkemat. Znači, nisu mu tešabihat. Jasni ajeti iz Allahove knjige. Ovi praznici su prazni, slični praznicima džahilijeta, je tako? Pa kogod vjeruje u, da je dozvoljeno to praznikovanje i ohalaljuje ga i kogod misli da su ti ta praznikovanja na tim kaburojima i badet i da je to vjera, on je veći, on je najveći nevjernik od Allahovi stvorenja. wa adalluhum i najdublje je zaluta. I ko sumnja u njegov kufr, nakon što se uspostavi dokaz protiv njega, pa i on je kafir. Razumite? Znači, ovom drugom treba uspostaviti dokaz. Da se ovi prvi na jasnom kufru. A ovi prvi su na jasnom kufru odmah. Kogod vjeruje da je to din i da je to vjera i da je to ibadet nevjernik. La haula wa la kuvvete illa Kad bi mi ovo sad uzeli i razmišljali, počeli razmišljati da se to primijeni na ha? La haula wa la kuvvete illa Koliko je ljudi koji idu na evatelicu? I šta kad kaže mali hađ, sam je potvrdio da vjeruje da je to iba, ibadet, i da je to di, di. I to su desetine hiljada ljudi. I niko ne, prote, ne protestuje od silnih muvehida. I niko ne sme, nikome ne smeta i niko prst ne upire i niko neće tome ukraj da sta da stane, makar glas da digne. Vidite glas. A tamo neko, što je se okupila neka šačica ljudi, kao tako, i što nas ovdje večeras, ovoliko koliko nas ima, sjedi, je tako, u ovom mjeseči našim, u ovoj Allahove kući, e, to je problem. U nas se treba prosto mu priti. Mi se trebamo prozvati. Na svakoj prilici i na svakom mjestu na nas treba ukazati kao, pro, kao problem. Ja stvarno ne mogu kad napravim ovu, ovu paralelu, zgrozim se. Ne znam kako to vama pada ali stvarno grozno. Grozota. Dobro. Kaže šeheh Suleiman Ibn Abdullah, rahimahullah, kaže što se tiče onoga koji pita, ako čovjek ne može da kaže da su kafir, ne ima snage da im kaže da su kafir, niti da ih grdi i psuje, opet psuje, ne u vulgarnom značenju naše riječi, da ih gradi, jel tako? Ne može da ih gradi, ne može da, im, da, im, da se suoči sa njima, da im kaže da su nevjernici. U zemlji, znači, murteda, tamo gdje se ljudi odmetli od vjere, šta je njegov propis? Šta je propis ko živi s ljudima, ne može da im kaže da su nevjernici? Ha? Pa odgovor je kaže, ovaj, ovaj ili sumnja u njihov kufr, ili je džahil o njihovom kufru. Ili potvrđuje da su oni kafiri, je jel tako, njima slični. Ali nema snage da se suoči sa njima i da im kaže da su kafiri. Je tako? Pa kaže, ako sumnja u njihov kufr ili ne zna njihov kufr, njemu će se iznijeti dokazi za Allahove knjige i sunata Rasula sallallahu alaihi sallam da su ovi kafir. Pa ako poslije toga sumnja ili se dvomi, i on je kafir po ižmau učenjaka. Zašto? Zato što onaj ko sumnja u kufr kafira i on je kafir ovo ako se radi znači o jasnom velikom širku i kufru. A ako kaže, jesu, oni su kafir. Ali ja nemam snage da se suočim sa njima i da im kažem da su kafir. On je od onih koji im la, laska. On je od onih koji im laska, je tako? I on ulazi pod značenje ajeta vedu lau tudhinu fejudhinu. Jedva čekaju da im malo laskaš pa da i oni tebi laskaju. Je tako? I on, njegov propis je kao propis ostali grešni grešnik. Ako on zna da su oni kafiri, potvrđuje da su kafiri, ali ne može da im to kaže, je tako? Bojeći se za svoj dunjalu, ili za nešto, ne može da se suoči sa njima, onda je on šta? Grešnik, griješan je zbog toga. Zašto je griješan zbog toga? Zato što je ostavio vađib ispoljavanja vje, vjeri, nije ispoljio svoju vjeru. A ako kaže, izmotava se, jel tako? Pa kaže, ja kažem da su drugi zbog toga, zbog istih takih stvari kafir. ali ne kažem da su oni zbog istih tih stvari kafir. pa on je u stvari onda potvrdio od njima da su oni muslima, muslimani, jel tako? a onaj ko kafirima potvrđuje da su muslimani, šta? On je islam nazvao, on je kufr nazvao islam, islam. Sa te strane je kafir. Je tako? Isto kao ko, kad neko islam nazove kuf, kufrom. I on je kafir. Kaže stalna komisija za fetve. govori u fetvi u kojoj govori da nema ištihada, znači po pitanjima, jasnim pitanjima, osnovama vjere i tako dalje. E, pa kaže, nije dozvoljeno, nije dozvoljeno, skupini muvehida koji vjeruju da su nevjernici oni koji ibadet čine kaburima. Da tekfire svoju braću mu vehide koji zastaju u njihovom kufru. Sve dok im se ne iznesu do dokaz. Znači imamo jednu skupinu mu vehida i imamo drugu skupinu mu vehida. Ovi kažu oni koji ibadet čine na kaburovima su kafiri. A ovi ka, zastaju zastaju u tekfiru onih koji ibadet čine kabro, kabrojima. E ne trebaju ovi sad da tekfire o ove, je tako? Zašto? Zato što ovi zastaju u tekfiru ovih smatraći da im treba iznijeti do dokaz. Zato što njihov zastajanje u njihovom tekfiru imaju šu, šubhu. Njihovo vjerovanje da je potrebno i obavezno ovim koji obožavaju kaburove iznijeti prije toga do dokaz. Nasuprot onih kod kojih nema nikakve šube o njihovom kufru, kao židovi i kršćani, kao komunisti i njima slični. I njima slični. O tako? Sekularisti i tako da. Oko ovih nema nikakve šube u njihovom kufru. Niti ikakve ima šube u kufr oni koji ih ne tekvi ne tekvi ste razumeli braći ne ima nikakve šube Ne u kufr oni koji ih ne tekvi jeste skontali znači ako je neko zastu u kufr u tekfiru kafira je tako ne zato što on smatra ispravni njegov medheb niti zato što e, to naziva islamom, niti, nego smatra da ga ne treba tekfir dok mu ne iznese dokaz, onda ti njega ne trebaš tekfir, zato što on zasto u tekfiru zbog šub, šubhe iznošenja i uspostavljanja do, dokaza. Jeste razumili? Nasuprot onih koji su kafiri bez ime, jedne ikakve šubhe, oko čijeg kufra nema zastajan, kao što su židovi, kršćani, šta komunisti, sekularisti i tako da. Dobro. I na kraju doba stalna komisija za fetve slan Abdullah ibn Kaud, slan Abdullah ibn Gudajan, e, zamjenik Abdurraza Kafifi, rahimahullah, i Abdulaziz ibn Abdullah ibn Bas, prisjednik komisije. Dobro. I još jedno pitanje večeras uz Allahu pomoć. Ovo je jasno sad, je li tako? Znači da tekfir kafira ili ne netekfirenje ili sumnjanje u kufr kafira nije uvijek isto. Isto. Nije istog stepe. Stepan. I posljednje pitanje da oni koji ne tekfire mušike općenito, je li tako? ili sumnjaju u njihov kufr, da je to stvar koja ih izvodi izvjeri. To je stvar koja ih izvodi izvjeri. Samim tim prestaje biti zaštićen njihov život i njihov ime i metak. Zbog toga je poslije toga najveće pravo muslimana i njihovog vladara sijeku fitnu u vjeri. Šta? Da suzbiju fitnu u vjeri. I da zaustave one koji zabranjuju da se tekfire mušri, mušrici. Da se ne bi ljudi osokolili, jel tako? I oni za ne za nevjerova. Tako on ovdje kaže. Dok je, tako se govorilo, dok se očekivalo od vladara da, da to preuzme. Šta je ovdje bila situacija, počeli se pojavljivati oni koji su, jel tako, su prostavljali se tekfiru mošli, mošlike. Dobro. Isto tako obaveza je vladara da nastup prema, prema svakome onome ko unosi sumnju u ovu vjeru, je tako? Ili joj pripisuje bilo kakav nedostatak. Allahu subhanahu wa ta'ala i Rasulu sallallahu alaihi sallam. Ili miješa i unosi šubhe muslimanima u njihovom vjerovanju. Kao na primjer, da zabranjuje da se tekfire mušnici da predstavlja mušrike kao najbolji najbolje ljude ovog ummeta koji su ikad se pojavili među ljudima. Da ih predstavlja da su od najboljeg ummeta koji se pojavaju među ljudima zato što oni tvrde da su muslimani i zato što izgovaraju dva šehadeta. Kaže što se tiče ovih ljudi koji koji zabranjuju da se tekfire mušrici zato što sebe pripisuju islamu. Jel tako? Ili možda izgovaraju dva šeha, dva šehadeta. Kaže, ova sorta i ova vrsta ljudi, njihova šteta je za islam posebno prema običnom narodu velika. I bojati se od njih velike fitne. Zato što većina ljudi ne poznaje dokaze kojima će pobiti njihove šube. Nego većina ljudi šta? će se povesti za onim koga hoće da vo vodi. Ste razumeli? Znači, običan svijet ne poznaje dokaze kojima će razbiti te šube. Nego će kad mu neko ispriča neku priču, šta? Nasjesti, prihvatiti tu i povesti se za njim. Zato kaže, za njih je mirul mu'minin Ali radijallahu anhu. oni nisu osvijetlili svoj put svjetlom znanja. Jel' tako? Niti pribjegavaju čvrstim dokazima, jel' tako? Ko? Običan? Svijet. Običan svijet. Znači nije svoj put osvijetlio svjetlom znanja, pa da zna, sa znanjem ide i nego oni će slijediti onoga kojim govori pa ako se pusti ovim šubohatorima da im govore, da ih zavode, oni će ih zave, zavest, nego to treba sprije, spriječiti. Nažalost, danas sad će jaci? Hajde, Allah te Vidi, znači danas, šta je danas? Obrnuta situacija pa oni koji šubhe i zavode ljude i odraće od pravog puta, oni znaju da ako se ostavi prostor i pusti ljudima da narodu govore istine, da se narod prihva, prihvatiti istinu i vidjeti istinu, ali onda će oni i njihovi interesi šta? Propast, tako? Ha. Sve. Samo nema imena, jel tako? <laughs> I broj telefona. Dobro. Kaže, jedan od učenjaka nežda, nabraja stvari rad kojih je obavezan džihad. Kaže, druga stvar rad koji je obavezan džihad. Od stvari zbog kojih je obavezno povesti džihad, jeste i to da ljudi neće da tekvire mušrike ili sumnjaju njihov kufr i ovo je jedna od stvari koja ih izvori, izvodi izvjeri. Pa, kogod, koga god i kogod pri sebi ima ovo svojstvo i on je nevjernik. Koje je svojstvo? Da neće da tekfiri mošike i on je nevjernik i nije mu zaštiten životni i metak. I obavezna je borba protiv njega sve dok ne, ne pro, tekfiri ne bude smatrao nevjernicima koga? mušri, mušrike. Dokaz za to je hadith Rasula sallallahu alaihi sallam gdje kaže men kale la ilaha illa Allah wa kefara bima ju'badu min dunillah. Ko kaže la ilaha illa Allah i zanevjeruje u ono što se ibadati i čemu se ibadati mimo Allaha. Njegov imetak i njegov život je zašti, zaštićen. Pa je ovdje zaštitu života i imetka uslovio sa dvije stvari. Izgovor la ilaha illallah, znači da potvrdi tevhid, i da zanegira da kufr učini ono što se, čemu se ibade čini mimo Allah. Pa mu nije zaštićen, znači i metak i život sve dok ne dođe i ne ispuni oba dvije ove stvari. A nije to puko izgovaranje samo la ilaha illallah. Dobro ovdje napominje jednu posebnu napravljenu, kaže neće biti znači zaštićen život i imetak niči bez ove dvije stvari. To je la ilaha illallah, a nije, znači ne misli se ovdje samo da izgovori puku izgovaranje la ilaha illallah, nego mora poznavati značenje, jel tako, a to je da se samo Allahu ibadet čini. I druga stvar, da kufr učini ono što se obožava, čemu se ibadet čini mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a potim se misli da tekfiri mušri mušike. Jer kako će kufar učiniti u ono čemu se ibadat čini mimo Allaha ako ne tekfiri one koji taj ibadat či, čini. Kogod ibadat čini nekom drugom mimo Allaha mora ga protekfir, protekfir i mora i se odreći. I mora se odreći i onoga čemu ibadat čini. Znači, ako je neki čovjek. Eh, kaže dalje. Ko ne tekfiri mušrike iz ove turske države od onih koji ibadet čine kaburojima. Kao što su stanovnici Mekke. Povezujete. Znači, Mekka je tad bila u okviru Mekka je tad bila u okviru osmanske države. Ali kaže, ko ne tekfiri ove mušnike iz turske države, koji ibadet čine kaburojima kao što su stanovnici Mekke, od onih koji ibadet čini dobrim ljudima i ostavljaju tevhid, a prihvatili se širka i promijenili sunet Resula sallallahu alaihi sallam zamijenili novatarijama, on je kafir kao i oni. Makar mrzio njihovu vjeru i makar njih mrzio i makar volio islam i muslimane. Ali ih ne tekvi, ne tekviri. Pa onaj koji ih ne tekviri, on ne vjeruje u Kur'an. Zato što je Kur'an protekvirio mušrike i naredio da se tekviri mušici i naredio da im se izražava neprijateljstvo i da se vodi borba protiv, protiv njih. Kaže šeheh Muhammed ibn Abdu'l-Bahab govoreći o stvarima koje izvode izvjere treća stvar ko ne tekviri mušike ili sumnja u njihov kufr ili isprav, smatra ispravnim njihov med, medheb. On je nevini. Kaže šeheh u Islam ibn Taymiye ko uputi dovu Ali ibn Abi Talibu radijallahu Allah'u anhu on je nevjernik. I onaj ko sumnja u njegov kufr, i on je nevje, nevjernik. I to je, s ovim je završeno ovo, ovo poglavlje. Ko sumnja u kufr, ke, kefira. Vidjeli ste koji su to, znači, detalji i kad je, znači, ulema upotrijebila ovo pra, ovo pravilo. Kad se radi o očitom velikom širku i kufr. Očito se ibadet čini nekome drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro. Imate li kakve pitanje? Ha? Nema. Ili vam je sve jasno? Ili ništa? Ha? Fair. Ovdje u suštini nema šta da bude nejasno. Nema šta da bude nejasno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti. A zaista je fitna. Žestok. Zaista je fitna. Žestok. I zaista su iskušenja. Velika. Zaista su iskušenja. Molim Allah da nas učvrsti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naše srce na istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učene tvoje da ispasi od djehennema. Da nam prije oprosti i sramote sakri. Da nas sačuva od širka i kufra da nas učine oni koji će preseliti na teuhidu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi od džennema, da podari bereket našim porodicama, da poveća korisno znanje, da nas učini od onih koji rade po onome što zna, što znaju od korisnog znanja. Posljednja dova je, alhamdulillah, rabbi alamin, pa učite zanje, ja mislim da je vrijeme. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك